Maiatzak gehiago ditu gaur astelena da eta uberri berri albiste albistegia duzu berriozari irratiaren albiste emankizuna. Kristobal Galera eta Marta Malon izan ziren lantzeluze korseko txapeldunak. Hala da bai, Kristobal Galera eta Marta Malon korrikalariek hogeita bost minutu amazazpi segundu eta hogeita sei minutu emezortzi segunduko denbora behar izan zuten urren ez urren ibilbidean betetzeko. Eta hoiek izan ziren lantzeluze korseko hogeita zortze gairren edizioaren irabazleak. Gauden garairako temperatura hotza bazen ere, eunda hogeita bost lagun lagunek parte hartu zuten herri lasterketa honetan. Kristobal Galera Berriozartarriak azken kilometroan gainditu zuen bekaeren elastikoarekin korritu zuen Mustafa Txarki Marokoarra. Marta Malonek senior emakumezkoen sailean txapeldun izateaz gainera, hirugarren postua lortu zuen sailkapen orokorrean. Haren atzetik Milagros Enrique eta Cintia Martinez sailkatu ziren eta orain entzunen dugu gizonezkoen senior kategorian irabazle izan zen Kristobal Galera. Ha sido bonita, hemos marcado tanto Musta y un ritmo así bastante alegre. A lo mejor eh, hasta kilómetros 2 un poco más fuerte de lo que deberíamos, hemos ido. Pero bueno, luego el devenir de la carrera, bueno, hemos ido pues tirando un poco, nos hemos ido complementando, ayudándonos. Y luego pues al final, pues he hecho un pequeño cambio. Y como ayer Musta también corrió ayer y estaría un poquito más tocado, pues me puedo aprovechar de eso. Y bueno, pero vamos, al final un dignísimo rival, eh, pero bueno, un buen, buena letra pero mejor compañero. Sailkapenei dagokionez eh, gizonezko seniorretan galeraren atzetik esan dugun bezala Mustafa Txarki eta hirugarren Inigo Makas eta emakumezko seniorretan Marta Malon izan zen garaile Milagros Enrique bigarren eta Cintia Martinez hirugarren veteranoei dagokionez gizonezkoetan Daniel Sanz izan zen e, lehenbizi Patxi Orofino bigarren eta Xabi Arruti hirugarren eta eh, emakumezkoen veteranoetan Soledad Garzia izan zen lehenbizi Rosa, Rosa Luena barkatu eh, bigarren eta Maite Ariz irugarren. Larun batean amaitu zen musika banden kontzertu sorta. Larun bat honetan musika banden emanaldi zikloak agur esan zigun ordiziako beti argi bandaren eskutik. Eguraldi txarriaren ondorioz kontzertua auditorioko barne egin behar izan zuten. Ordiziak rez gainera ziklo horretan parte hartu dute berriozarko doinua musika bandak eta baita Miranda Ebroko bandak ere. Parte hartze handia izan zen herrirak antolaturiko elkartasun egunean. Otzak eta euriak giroa apur bat eh, apaldu bazuten ere, ehunka pertsonek aurre egin zioten eguralditxarriari berriozarko herrira mugimenduak antolaturiko elkartasun egunean parte hartzeko. Goizeko amarrietatik arretxaldeko seiak arte zabalik egon zen azoka solidarioa, arropa, sukaldeko tresnak, liburuak, diskoak eta berriozartaraskok voluntarioki emandako beste hainbat eh, bigarrien eskuko materiala erosgai egon zen eh, bertan. Eguerdi aldera, elkarrietaratzea egin zuten eh, preso politikoen alde, eta bertan eunda berriogeita mar lagunek parte hartu zuten. Eh, horren osteko paella dan berriz, berri, berriun bat pertsona bildu ziren jaieguna dantzaldi batekin amaitu zen, Euskal Herria plazako karpan entzun dezagun orain, herrirak berriozarko herriraren ba, bozera maile den saki hortigosa. A pesar de del mal tiempo, pues nuestra valoración es muy positiva porque hemos tomado parte en la preparación de este día, pues, pues entre 40 personas o más. Eh, se ha implicado muchísima gente dando la ropa, como con las obras de artesanía, eh, preparando la comida, lo que y luego la participación, pues en la, en la comida es muy alta, de 200 está muy bien la concentración. También hacemos buena valoración teniendo en cuenta que llovía y hacía muchísimo frío, pues estar 150 Nafarroko gobernuak eh, meunda berrogeita sortzi mila euro emango ditu berrozarko zero iru urteko aurreskola finantzatzeko. Nafarroako gobernuak lau milioi euroko aurre kontua onartu du, zero iru urteko lehen zikloko berrogeita bederatzi udal eskolak diruz laguntzeko 2002-2002 ikasturte honetan horretarako lankidetza hitzarmenak sinatuko ditu, zentro hauek eh, hartzen dituzten berrogeita bost toki entitaterekin, besteak beste berriozarrekin. Zehazki berriozarko aurreskolak eunda berrogeita sortzi mila eundalaro geita mairu kakotx mabi euro jasoko ditu. Nafarroako gobernuak ohar batean azaldu duenez, laro geita mabostu dal aur eskola daude gaur egun Nafarroan, eta horietatik irurogeita seitan soilik frogatu dute Nafarroako aur ezkuntzako legedian ezartzen diren bete beharrak betetzen dituztela. Nafarroako gobernuaren finantzaketaz gainera udalek beraiek eta aurren senideek ordaintzen dute zentro hauen kostua. 2008ko jaietako kartel txapelketan izen emateko epeak zabali jar, zabalik jarraitzen du. Ekainaren zazpirarte berriozarko udalean aurkeztu izango dira 2008ko jaietako kartel lehiaketan parte hartzeko lanak. Lehiaketaren oinarriak kultura bulegoan jaso ditzakezue eta eskuragai daude ere berriozar.es udal webgunean. Eta orain asteburu honetako Berriozar Kirol elkarte elkartean enpean dauden E, dikan indarrean jarritzen duten <laughs> taldeen emaitzak aipatzera goaz. Gero gutxiago, <laughs> batzuk bukatu telako, beste batzuk e, e, udaberriko kopatik e, at daudelako dagoeneko. Bueno, Oraindik eh, orain hor borrokan badira talde batzuk eta hasiko gara beti bezala erregionaleko eh, taldearekin Peña Sport izan zuen aurkari faian eta berdin du zuen 0-0. Eta kadeteak A taldeak Donesteberen kontra jokatu zuen Doneste berrian eta galdu egin zuten berrio zartarrek hiru eta huts eta e, kadeteak B taldeak e, altxasuaren kontra zuen eh, nor gehiagoka eta galdu zuen B eta lau. Aurriak B taldeak berriz ardoiren kontra jokatu zuen eta usna berdindu zuen. Emakumezko futbolari dagokionean erregionalekoak ari dira hor e, zera eh, eta ardoi izan zuen eh, aurkari zizurren 0 iru irabazi zuten eta hemen jon aipatu beharra dago lortu dutela finalera iristea oa indikan e, e, zera e, zehaztu gabe dago noiz eta non e, izanen den final hori baina e, jon Ez, eh, bai, zuk esaten zenuen bezala, zehaztu gabe dago, baina e, aipatzen zenuen ez, Berriozar Futbol Elkarteko erregional mailako nesken eh, taldeak, Nafarroako kopako finala jokatuko du, noren eta osasunaren kontra, eta data eta ordua zehazteke daude oraindik, e, aipatzen dute... Eh, Berriozarti badago eskaira bat, Berriozarren bertan jokatzeko, eh, ez trampa egiteko. Bakarrik aitzakia da larun bat honetan Berriozarren eguna ospatuko dela eta ea posiblea den arratsaldean hori egitea. Guaindikan ez dakigu eh, Nafarrako Federazioak zer esango duen. Eh, dena den eh, informazio hori eduki bezain laster hemen Berriozar irriatean edota eguzkiplaza.neten bidez eh, helaraziko eh, dizuegu. Jakina. Yeah, Eta gizonezko zortziko futbolarekin jarraituko dugu, eh, A taldeak Navarro Biosladasen kontra eh, jokatu zuen eta irabazi zuen bederatzi sei. Golfesta benetan futbol zortzi A taldearena eta baita B taldearena ere ermita berriren kontraan jokatu baitzuen eta zazpi eta hiru irabazi egin zuen. Z taldeak irabazi zuen Santu Zelain joka, eh, San Jorgeren kontra jokatutako partida hiru eta lau. Eta lautik lau de taldeak ere irabazi baitzuen San Ignazioren kontra lau eta hiru. Eta Kirol eh, emaitzak aipatu ostean eguraldiari buruz eh, mintzatuko gana. gara. astea ez egon kortasun pixka batekin hasiko dugu, baina zaparredak tartekatuagoak izanen dira, Angoizean zeruan nahiko argi egonen da eta euria apenas egingo duen, aherria ordea baliteke odeiak garatzea eta zaparreda trumoitxo batzuk botatzea. Giro freskoarekin jarrituko dugu, temperatura minimoak iru eta bosten gradu artekoak izango baitira. Eta hau izan da, guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian, fmko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música